Jā, rādījumā arī Latvija klausītāji ir piekdiena, 18. marts. Ar tevi ētrā priestris Pēteris Skudra un laiks eh, šīs dienas katehēzei. Mēs eh, gatavojamies svētā Jāzepa eh, dienai. Svētā Jāzepa svētkus svinam 19. martā. Svētais Jāzeps, kurš nesen arī mēs svinējām viņa gadu, Pāvis bija izsludinājis Svētā Jāzepa gadu, kurā mēs varējām arī pārdomāt, ko mums nozīmē Svētais Jāzeps, ka viņš ir mūsu visu aizbildnis, ir arī kā tāds ticības paraugs. Tad šodien gatavoties šiem svētkiem, kad arī pat atceļās gavēnis, un mēs svinam šos svētkus ar svinīgu svēto misiju, ar arī svinīgo gods dievam augstumos, svētajā misē tad eh, esam arī satikušies ar priesteri eh, Mārtiņu Kārkli eh, šeit ēterā no Rēzeknes. Šī saruna gan notiek ierakstā šoreiz, jūs diemžēl nevarēsiet piedalīties ar saviem jautājumiem, saviem komentāriem, bet tad ceram, ka jums šī katehēze noderēs. Tad priesteri Mārtiņu, labrīt! Labrīt! Jā, varbūt tu vari mums padalīties, eh, ko tev pašam nozīmē svētais Jāzeps, vai tev ir kāda īpaša eh, draudzība ar viņu, vai kādas, kas ir tās varbūt pirmās domas, kas tev nāk prātā, iedomājoties svēto Jāzepu? Pirmais, kas nāk prātā, tāds tāda tēva loma. Tēvs, kas ir um, nu, ģimenes galva, ģimenes sargs, apgādnieks, un tas vairāk tā simbolizējas ar svēto Jāzepu un kuram arī īpaša loma bija uzticēta šajā visā svētās ģimenes mm, kontekstā. Ja varbūt tu mums vari pastāstīt mazliet par uh, Svēto Jāzepu. Kas ir tas, ko mēs par viņu zinām, un kas ir tas, ko mēs no viņa varam mācīties? Varbūt arī pišķīt, kur mēs varam uzzināt kaut ko par Svēto Jāzepu. Nu, pats pamats jau ir svētie raksti, un arī nu, uz kā mēs balstāmies, un arī baznīcas magistērijas, magistērija dokumenti. Nu, svētajos rakstos mēs zinām, ka ir teikts, ka Jā, Jāzeps bija galvnieks, saderinājies ar jaunavu Mariju, bija taisnīgs vīrs un vienmēr gatavs izpildīt Dieva gribu. Un eh, caur arī dažādiem notikumiem viņš to paveica. Arī, kā zinām, Dievs uzrunāja caur sapņiem, un eh, arī palīdzēja Jāzepam šo atbildīgo kalpojumu izpildīt ar, ar visu savu sirdi un visu savu dzīvi. Un eh, tie magistērija dokumenti, kur mēs varam atrast par Jāzepu, ir eh, redemptoris kustas, apostiliskais pamudinājums, ko uzrakstījis Jānis Pāvils II 1989. gadā. Nu, tas saucās eh, Latvijas pestītāja sarks, šis apustiskais pamudinājums. Un tad ir arī kvēmāta modum devus eh, tāds dekrēts, kuru svētīgais pīs eh, devītais izsludināja. Un tas bija šogad, ne, 20. gadā apritēja 150 gadu jubileju. Un, Tam par pamatu arī pāvests Francisks izdeva eh, apustulisko vēstuli eh, Patris Korde arī saistībā ar šo Jāzepa gadu nu, šajā pirmajā eh, iesāktajā dienā Jāzepa gadā, tad arī izdeva šo apustulisko vēstuli, un tur arī daudz varam smelt ziņas par Svēto Jāzepu, par viņa dzīvi un viņa kalpojumu. Jā, šo dokumentu mēs arī joprojām varam iepazīt latviešu valodā, ja kāds klausītājs uh, grib pārlasīt, vai arī tad, uh, iepazīt varbūt pirmo reizi, tad uh, var apmeklēt mājaslapu katolis.lv un, uh, vai arī googlā rakstot katolis LV uh, Patris Korde, tad jūs noteikti šo dokumentu atradīsiet. Uh, Priesteri Mārtiņ, tu arī minēji to, ka ir pagājuši 150 gadi eh, kopš eh, šī dokumenta. Eh, tas arī ir laiks, kad Svētais Jāzeps tika pasludināts par visas katoļu baznīcas aizbildni. Varbūt tu arī mums padalīties, ko tas nozīmē, ka viņš ir baznīcas aizbildnis un kā tas ietekmē teiksim, to mūsu ticības dzīvi. Nu, pirmkārt, tas jau ir um, tas ļoti stiprs pamats, uz ko baznīca, kad izsludina baznīcas aizbildni, jo svētie, kas nodzīvo šī dzīve svēti, arī, kas saka, nokļūst debesīs un aizlūdz par visiem ticīgajiem šajā uh, ceļā. Un arī tāpēc visa baznīca ir kā, teiksim, jāzapa, svētā jāzapa paspārnē kurš aizbildina visus ticīgos, visu baznīcu ar saviem lūgšanām, lai mēs izturētu šīs dzīves pārbaudījumās, grūtībās. Tāpat kā arī svētais Jāzeps, arī viņam bija daudz pārbaudījumu dažādu, bet viņš visu ar Dieva palīdzību izgāja cauri un arī tagad aizlūdz par mums visiem ticīgajiem. Noteikti tas ļoti liels atbalsts arī mums katram katrs svētais, kas nokļūst debesīs, arī mums ir ļoti liels eh, gods un gandarījums, kam svētais, kas var par mums aizbildināt pie Dieva. Jā, tad eh, kādos varbūt gadījumos mēs varam aizbildināt eh, pie Dieva lūgt svētā Jāzepa aizbildniecību? Nu, strādniek, viņš ir strādnieku aizbildnis, arī laimīgas nāves aizbildnis. Ģimenes aizbildnis. Nu, tas pamatā. Tā. Tad mēs varam pie Jāzepa vērsties gan meklējot darbu, gan uh, arī varbūt uh, raizējoties un rūpējoties par tādām praktiskām lietām, gan par mūsu ģimeni, gan par mūsu draudzēm, uh, gan arī tad lūdzot par mūsu mirstošajiem. Jā, jā tas noteikti. Skaidrs. Cik es zinu, tad tu <laughs> esi gatavojies šai katehēzē, lasot šo dokumentu. Patris Korda, varbūt, kas ir tās lietas, ko Pāvests Francisks, kam viņš aicina mums pievērst uzmanību un raugoties uz svēto Jāzepu un, teiksim, svinot svētā Jāzepa svētkus, kas ir tās lietas, ko mums vajadzētu paturēt prātā, varbūt? Uh Pāvests Francisks šajā dokumentā izceļ tādas eh, septiņas eh, tēmas, septiņas lietas. Un, eh, pirmkārt, jau balstot kā Jāzepu kā tēvu. Pirmajā mm, nodaļā viņš izceļ Jāzepu kā mīļoto tēvu, otrajā kā maigo un mīlošo tēvu, pēc tam kā paklausīgo tēvu, pieņemošo tēvu, radoši drosmīgo tēvu, strādīgo tēvu. Un noslēgumā nobeidz ar tādu interesantu, eh, kā tēvs sēnā, kā jāzaps ir kā eh, tēvs, kas eh, arī simbolizē pašu dievu, kas sargā baznīcu, sargā visus ticīgos, tā arī jāzaps sargāja kungu Jēzu un izpildīja visu, visu ko Dievs viņam uzticēja. Eh, sīkāk apskatot šos eh, visus eh, tematus, kā mīļotais tēvs, svētais Pāvils, testais norādīja, ka Jēzus Jāzeps tieši izrādīja tēvišķību, savu dzīvi veltot kā upuri kalpošanai, iemiesošanās noslēpumam, un pestīšanas darbam. Viņš izmantoja savu svētās ģimenes varu, lai savu dzīvi veltītu pilnībām. Un, eh, tāpat arī viņš no sirds centās ar visām savām spējām kalpot Mesijai, kurš auga līdzās viņam, viņa mājās, pateicoties viņa lomai pestīšanas darbā, svētais Jāzeps vienmēr bija godāts kā visu kristiešu tēvs. Par to liecina arī tik daudzās baznīcas, kas veltītas viņam godam, arī mums Latvijā ir vairākas. Par to liecina arī daudzās baznīcas kopienas, institūti, kā zinām, arī svētā Jāzepa kopiena mums ir Latvijā, vīru kopiena, kas arī ir tāda pamat, pamat šūna, lai Eh, vīrs kļūtu par labu tēvu, labu, labu vīru un eh, audzinātu bērnus pēc kristīgā, kristīgās dzīvē un mīlētu savu sievu, kā to mīlēja svētais Jāzeps, svētāko jaunavu Mariju. Tāpat arī pāvests Francisks izceļ, ka daudzi svētie bija balstījuši savu savu garīgo dzīvi uz svētā Jāzepa, lūdza viņu aizbildniecību. Piemēram, viena no tādām bija svētām Aveles Terēze, bet caur viņa aizbildniecību izlūdza ļoti daudz dažādu žēlastību. Teica, ka svētais Jāzeps vienmēr ir viņas atbalsts. Tāpat eh, Jāzeps kā maigs un mīlošs tēvs Viņš eh, redzēja Jēzu ikdienā, augot fiziski, garīgi arī, augot gudrībām, vienotībā ar Dieva Tēvu un Svēto garu. Jāzeps noteikti mācīja bērnam Jēzum arī spērt pirmos soļus, turēt viņu pie rokas. Viņš bija kā tēvs, kas rūpējas par bērnu, dodot visu labāko. Tāpēc arī Jēzus redzēja Jāzapā dieva mīlestību saredzēja šo lielo gādību un dieva visvarenību. Pāvests saka, ka pārāk bieži cilvēki domā, ka dievs darbojas tikai caur eh, labajām īpašībām, bet eh, bieži vien viņš saka, ka dieva plāni īstenojas caur cilvēka vājumu un nespēcību jo sliktās īpašības palīdz eh, mums saredzēt un apzināties savu vājību, bet eh, gars to parāda citā gaismā, maigā mīlestībā. Iekšējs maigums ir labākais veids, lai apzinātu savu vājību un ievainojamību, kur nepieciešams dieva spēks. Tā pāvests Francisks mm, saka par šo ievainojamību, kā arī Jāzeps bija nobijies kā lasam arī svētajos rakstos, viņš nobijās, kad eh, jaunava Marija bija stāvoklī, gribēja viņu atstāt. Bet šīs visas šaubas viņam izgaisa pēc eņģeļa eh, sludinājuma sapnī. Un, um, viņš izpildīja dieva gribu, nenobīstoties no, no bailēm, no grūtībām un eh, Dieva gribu viņš izpildīja. Jāzapa piemērs māca, ka ticība Dievam ietver paļaušanos, ka viņš darbojas arī pat caur bailēm un pat caur vājībām. Viņš arī māca, ka dzīves dažādu vētru laikā nedrīkstam baidīties, bet eh, ļaut kungam vadīt savu dzīvi, jo Dievs vienmēr redz vairāk nekā cilvēks nekā mēs paši varbūt saprotam ar savu cilvēcisko prātu. Un pāvests Francisks arī ļoti iz, izceļ e, svētā Jāzepa paklausību. Kā Jāzepa bija ļoti paklausīgs Dievam, kurš atklāja viņam pestīšanas plānu un to, kā rīkoties. Tas parāda, cik svarīga ir cilvēka sadarbība ar Dievu un paklausība viņam. Tas Dievs arī uzrunāja Jāzepu ar sapņu palīdzību, lai sniegtu viņam šo svarīgo atbalstu. Un par sapņiem stāstot, eh, zinām, ka svētajos rakstos ir daudz sapņu aprakstu. Eh, zinām, ka Dievs uzrunāja cilvēkus sapnī kā arī veltījā, apveltījā ar vīzijām stāvoklis starp sapni un realitāti, kā tas notika kaut vai ar praviešiem. Sākotnēji sapņi un pravietojumi bija savstarpēji saistītas parādības. Tad, kad Dievs uzsūtīja miegu cilvēkam, lai to uzrunātu, tomēr jau vecajā derībā ir novērojama zināma piesardzība, kas kļuva aktuāla viltus praviešu apkarošanas laikām ka tos mēdz saukt arī par sapņu sapņotājiem. Viltus praviešu sapņi pielīdzināmi salmiem, tāda iedoma, ko izteica pravietis Jeremijs. Un viņš teica, ka atklātais kunga vārds patiešām ir sēkla. Uz visiem dieva pamudinājumiem Jāzeps bija paklausīgs, atbildot ar tūlītēju izlēmīgu rīcību. Tāpēc viņam sapņi ļāva saņemt Kunga vēstījumu un skatīt savas dzīves vēsturi Dieva acīm, taisnīgi dzīvojot un pamudinot uz to arī citus. Un paklausība Dieva gribai atrisināja visu, kas likās nepārvarams svētā Jāzepa dzīvēm Katrā situācijā Jāzeps Dievam sniedza savu atbildi, savu fietu tulkojumā, lai notiek, kā to darīja arī svētākā jaunava Marija. Viņš kā ģimenes galva mācīja arī bērnu jēzu būt paklausīgam vecākiem, jo apslēpto gadu laikā no jēzus jaunības dzīves mēs arī daudz neko nezinām, bet noteikti viņš bija paklausīgs Jāzepam un izpildīja Dieva tēva gribu. Un pat ja visgrūtākajā brīdī raugāmies uz šo Gecemenes dārza notikumu, pirms eh, Jēzus atdeva savu dzīvību uz krusta, viņš paklausīja tēvam, sakot, tavs prāts, lai notiek arī šī paklausība. Eh, Dievam tēvam viņš arī noteikti redzēja svētā Jāzepa paklausību. Viss skaidri parāda, ka svētais Jāzeps bija dievam izraudzīts vīrs, saka pāvests Francisks, kas kalpoja dievam un uzticēto misiju izpildīja pilnībām un bija no sirds paklausīgs tam, ko Dievs viņam bija šajā dzīvē uzticējis. Un, eh, ja skatāmies uz eh, svēto Jāzepu kā pieņemošo tēvu, Tad eh, Jāzeps pieņēma Mariju bez nosacījumiem. Viņš uzticējās eņģeļa pavēstītajiem vārdiem. Jāzeps parādās kā cieņpilna un iejūtīga vīra tēls, pretnostatot sevi vardarbīgiem un grēku pārņemtie, pārņemtiem vīriem, kas nodara pārastības. Arī pāvests Francisks šo tematu īpaši izceļ cik atšķirīgs ir Jāzeps no, teiksim, no grēcīga cilvēka, no grēcīga vīra. Un, viņš aizsargāja Mariju, aizsargāja Jēzu, viņas labo slavu, viņas cieņu un viņas dzīvību. Un Dievs viņam deva arī drosmi to paveikt. Bieži dzīvē notiek lietas, kuru nozīme varbūt mums nav saprotama, pirmā reakcija būtu vilšanās, sacelšanās. Bet Jāzeps nolika malā savas idejas, lai pieņemtu notikumu gaitu, un lai cik noslēpumaini viss liktos pieņemtu to, uzņemtos atbildību un iekļautu to sava, savas dzīves vēsturēm. Tāpēc Jāzeps, Jāzeps drosmīgi pieņēma savus lēmumus, pieņēma dieva gribu, nevis savu gribu. Piemēram, kad viņš gribēja kādu nakti slepus pamest Mariju, viņš saprata visu, ko darīt, jo Dievs viņam deva skaidru atbildi. Pāvests Francisks saka, ka Dievs teica Jēzum, Dāvida dēls nebīsties, un viņš arī nenobijās, un aicina arī mūsu ticīgos nebaidīties, lai kas arī sagaidītu. Jāzeps bija ļoti drosmīgs, un to apliecināja ar saviem darbiem un vārdiem, un ar savu piemēru aicina būt tādiem arī mums. Un tāpat arī eh, Pāvests Francisks izceļ eh, svētā Jāzepa eh, drosmīgi, drosmi, drosmi, un viņš šeit to noformulē kā radošu E, drosmīgumu. Pāvests saka, ka radoša drosme ir īpašība, kas piemīta Jāzepam un ir nepieciešama katram, kas piedzīvo lielas grūtības. Jāzeps bija dieva izvēlēts vīrs, kurš piedzīvoja pestītāja ienākšanu šajā pasaulē. Dievs veica savu atpestīšanas darbu, zinot, ka Jāzeps ir drosmīgs vīrs, uz kuru var vienmēr paļauties kurš vienmēr ir izdarījis to, ko Dievs viņam pavēla. Bet, protams, ar dziļu mīlestību un dziļu ticību tam visam. Jo Dievs vienmēr atrod veidu, kā cilvēku glābt, ja vien viņš parādīs tādu pašu radošu drosmi, kā nāceretes galvenieks Jāzeps, kurš spēja pārvērst problēmu par iespēju vienmēr uzticēties dievišķajai gādībai. Arī pašam cilvēkam ir jāmeklē radoši, drosmīgi veidi, saka Pāvests Francisks, lai sasniegtu savu galamērķi. Nu, piemēram, radoši drosmi varam eh, atrast svētajos rakstos, Lūkas 5. nodaļā, kad eh, šie cilvēki nesa paralizētu cilvēku pie Jēzus, lai ja viņš to izcietinātu. Un, kā zinām, šajā notikumā liela, lielā cilvēku daudzuma dēļ viņi nevarēja tikt eh, Jēzum klāt. Viņi uzkāpa uz mājas jumta un no turienes nolaida lejā paralizēto. Un Jēzus to pamanīja, un cilvēks tika izdziedināts. Un pāvis saka, lūk, kā izpaužas radoša drosme šādā veidā ja cilvēks tikai izmanto iespējas, ja cenšas domāt, kā, kā nokļūt pie Dieva ar visiem saviem spēkiem. Arī bērns Jēzus nāca šajā pasaulē, un, uz, un viņu bija nepieciešams aizsargāt, jo kā mazs bērns e, arī viņam nepieciešama gādīga cilvēka rokas un sirds. Tāpēc Dievs uzticējās Jāzepam tāpat, kā uzticējās Marijai. Jāzepam vajadzēja aizsargāt ģimeni, rūpēties par to, lai tā būtu apgādāta ar visu nepieciešamo. Tāpēc Jāzepu varam eh, uzskatīt arī kā baznīcas sargu, kā mēs jau to iepriekš minējām, visas baznīcas aizbildni un par patieso sargu, No svētā Jāzepa jāiemācās rūpes un atbildība, saka pāvests Francisks. Ģimenes vīriem jāiemācās mīlēt savu bērnu un mīlēt savu sievu. Tas arī ļoti liels izaicinājums mūsdienu pasaulē. Arī daudz grūtību arī piedzīvo ģimenes, ja, ja nav atbildības, ja nav rūpes, ja nav mīlestības. Un nu, tāpēc svētās ģimenes piemērs ir ļoti svarīgs katrai ģimenei. Tāpat Pāvests Francisks izceļ svētā Jāzepa strādīgumu. Svētais Jāzeps, kā minējām, bija galvnieks, kurš ar to pelnīja iztiku ģimenei. Un no viņa Jēzus mācījās vērtības, cieņu un prieku, ko nozīmē ēst maizi, kas ir savu roku darbs. Svētais Jāzeps mācīja izmantot savus talantus, spējas, rūpēties par sev uzticēto, palīdzētu citiem un sasniegt mūžīgo dzīvi. Tāpēc katrs darbs, lielāks vai mazāks, ir vērtīgs cilvēka izaugsmēm. To arī Pāvests Francisks izcēla savā apustuliskajā pamudinājumā Gaudēta exultāte Līgsmojieties un priecājieties. Arī šeit varam saskatīt šo aspektu, ka katrs darbs ir nozīmīgs Dieva priekšā. Ja, protams, tas nes labumu sev un citiem, kas nav ļauns pats par sevi, vai nav pretrunā ar Dieva baušļiem. Un eh, noslēgumā, kā minēju, šis interesantās arī izceltais aspekts eh, Jāzeps kā tēva sēnā. Pāvests Francisks ar poļu rakstnieku eh, Jana Bračinska grāmatu mm, izceļ šo aspektu. Un šī grāmata arī saucas Tēva ēna. Grāmata stāsta par svēto Jāzepa dzīvi noveles formā, un, lai aprakstītu Jāzepa autors izmanto ēnas iespaidu, kā savās attiecībās ar Jēzu Jāzeps bija kā debesu tēva ēna. Viņš Jēzu pieskatīja un aizsargāja. Un tā par šo grāmatu. Tāpat arī pāvests Francisks izcēla, ka tēvi nepiedzimst, bet par tādiem kļūst. Vīrietis nekļūst par tēvu tikai radot bērnu pasaulē bet uzņem, uzņemoties atbildību, rūpējoties par bērnu, tā vīrs kļūst par tēvu. Kad vīrs uzņemas atbildību par kādu bērnu savā ziņā, viņš kļūst par šīs personas tēvu. Nu, kā arī skaidrs tas saskatāms Jēzus un Jāzepa attiecībās. Nu, protams, zinām, Jāzeps nebija Jēzus bioloģiskais tēvs, jo Jēzus ir Dieva dēls, kurš iemiesojas ar svēto garu, bet eh, Jāzeps nosauca, eh, deva Jēzum vārdu, un eh, šīs te, šis aspekts arī šeit parādās, ka tas veidoja attiecības, dotot vārdu, viņš kļuva par viņa tēvu. Tas Jāzeps atrada laimi nevis tikai sevis pašaizliedzībā, bet arī sevis dāvāšanām. Viņš nekad nebija redzama vilšanās, bet tikai uzticība. Un pāvests saka, mūsdienā pasaulē vajag vairāk šādus tēvus, kā svētais Jāzeps, kā lielus piemērus mūsdienu pasaulē, mūs, mūsdienu ģimenēm. Tāpēc, jā, tāpēc Jāzepa dzīve ir konkrēts piemērs tam, kā evaņģēliju izdzīvot praksē savā dzīvē, Nu, kādas īpašības attīstīt un kā rūpēties par otru cilvēku. Kā visa pamatā ir, protams, mīlestība gan uz Dievu, gan apkārtējiem cilvēkiem. Jā, tad, tad Pāvils nu, Francisks jā, tas, tas, mums tas pamatā šai. Jā, Pāvils Francisks mums atgādina to, ka mēs varam no svētā Jāzepa mācīties būt uh, par šo mīļo uh, tēvu, kurš uh, jā, mīl, mīl Jēzu un kurš ar savu šo uh, priekšzīmi uh, māca Jēzu mīlēt tālāk visus cilvēkus, kur mēs arī redzam, ka Jēzus šī mācība par, par ienaidnieku mīlestību un uh, par um, tuvākā mīlēšanu, tad noteikti ir iedvesmo tad arī Jāzeps kā maigais tēvs, kurš mums ir paraugs, tad Jāzeps, kurš ir paklausīgs tēvs, paklausa Dieva gribai, uh, ko Dievs liek, to viņš arī dara. Tad viņš ir šis tēvs, kas nebaidās uzņemt, uzņemt dzīvību, pieņemt Mariju, pieņemt Jēzu savā dzīvē. Tad viņš ir arī radošs, ar radošu drosmi, risināt situācijas, kuras varbūt ir neparastas, negaidītas. Tad arī ar šo radošo drosmi viņš mūs iedvesmo uh, nebaidīties pieņemt izaicinājumus eh, mūsu dzīvē. Un tad arī darba cilvēks, jā, ka darbs, mūsu profesionālais darbs var būt arī mūsu līdzeklis ceļā uz svētumu, līdzīgi kā tas bija ar Jāzepu un tēvs, kurš nebaidās palikt arī ēnā, eh, lai dotu iespēju augt eh, citiem un izpildītu vispirms jau dieva gribu, nevis tikai savus plānus. Atgādinu klausītājiem, ka šodien ar mums ēterā ir priesteris Mārtiņš Kārklis no Rēzeknes. Un viņš mums stāsta par Svēto Jāzepu, kura piemiņas dienu tad svinēsim jau rīt, 19. martā, kas ir arī liela, liela svētku diena. Tad pēc brīža atgriezīsimies ēterā, bet tagad neliela dziesmas pauze. rādījuma arī Latvijas klausītāji. Atgriežamies atpakaļ ēterā. Šodien kopā ar jums ierakstā gan priesteris Pēteris Skudra un priesteris Mārtiņš Kārklis no Rēzeknes, un mēs sarunājamies par svēto Jāzepu, kurš mums kalpo kā paraugs un kura dienu mēs svinēsim jau rīt svētā Jāzepa svētki, lieli svētki baznīcā, svētais Jāzeps, kā mēs iepriekš pārunājām, ir gan baznīcas aizbildnis, gan ģimeņu aizbildnis, strādnieku aizbildnis, arī tad labas nāves aizbildnis ir tik daudz dažādi nu, veidi, kā mēs varam pie viņa vērsties un dažādas vajadzības, kuras varam uzticēt. Svētā Jāzepa aizbildniecībai, tad arī priesteris Mārtiņš mums pastāstīja dažādas uh, īpašības, kuras varam mācīties no svētā Jāzepa, kurām, par kurām mums atgādina pāvests Francisks, tad um, turpināsim šo sarunu. Un, Priester Mārtiņ, varbūt var mums pastāstīt, kā mēs varam ikdienā varbūt veidot attiecības, vai kā svētie varbūt māca, kā var veidot attiecības ar svēto Jāzepu un, tiksim, pielietot dzīvē visu to, ko tu šobrīd pārunāji. Mhm. Nu, visam pamatā, kā ticīgiem cilvēkiem, protams, ir lūkšana. Arī zinām, daudz lūkšanu ir dažādus, uz dažādiem svētiem, litānijas, un tāpat arī svētā jāzepa lūkšanas. Un tāpat ir svētā jāzepa litānija, ko arī šajā pagājušajā jāzepa gadā arī mēs Rezegnes katedrālē viņu lūdzāmies. Un kā lūdzāmies, lai svētais Jāzep par, Jāzeps par mums aizbilst, par mums, par visu Latviju un visu pasauli. Un eh, pirmā kārtam praktiskās lietas ir, eh, kā jau minēja, lūkšana, jo lūkšanā vieno mūs gan ar dzīviem, gan arī mirušajiem, kas nonākuši debesu valstībā jau. Tāpat arī No praktiskā viedokļa varam mācīties svētā Jāzepa šo eh, darba tikumu, strādāt savu darbu ikdienā, eh, nodrošināt savu ģimeni nu, vai cilvēkus, kas pie mums eh, dzīvo, kurus mēs uztveram, varbūt vecāki, vecvecāki, strādāt savu darbu no sirds un darīt darbu, kas patīk, jo tas arī dod cilvēka sirdī gandarījumu, dod prieku par paveikto darbu. Un, e, tāpat arī mācīties būt taisnīgam savā ikdienā. Un taisnīgumu, taisnīgumu mēs varam mācīties pirmkārt jau pildot dieva baušļus. Jo baušļi jau pamatā ir doti, lai cilvēks būtu labs, taisnīgs, kārtīgs, godīgs sargātos no grēka, nezaktu, nelaupītu, nenogalinātu, kas saka, sargātos no visai ļaunā. Un tāpēc arī varam mācīties no Jāzepa taisnīga cilvēka piemēru, kas arī izpildīja e, Dieva gribu, Dieva baušļus no sirds. Tāpat arī e, Svētajam Jāzepam ir jābūt katra vīrieša tādam paraugam, kas eh, aizsargā savu ģimeni, aizsargā cilvēkus no ļaunuma, no agresijas dažādas arī, kas arī ir šajā pasaulē diezgan daudz. Kā zinām, arī šie notikumi dažādie. Kad eh, grēks pārņem cilvēku, tad tur vairojas agresija, ļaunums. Tāpēc arī mēs esam aicināti cilvēki aizstāvēt vājākos, aizstāvēt arī sevi. Un arī, tāpēc arī Jāzeps arī noteikti aizstāvēja savu ģimeni, svēto ko jaunavu Mariju, Jēzu, arī, kad eh, devās šajā mm, trimdas ceļojumā uz Ēģipti, bēgot no, no Heroda, arī tas ir, tas ir labs piemērs, kā Jāzeps eh, aizstāvēja savu ģimeni. Un arī, ka Dievs eh, tā visu sakārtoja, ka jaunava Marija nepalika viena pati ar šo eh, ieņemto bērnu, bet Dievs deva viņai Jāzepu, kas arī ļoti svarīgu funkciju pildīja arī viņas dzīvēm. Jo nu, viņai arī notikt, noteikti būtu grūti vienai patī, pat, pašai to visu pārdzīvot, bet eh, Jāzeps bija kā ļoti labs gātīgs tēvs, kas eh, par visu rūpējās, arī sagādāja iztiku, pasargāja un eh, nodrošināja visu nepieciešamo, lai bērns Jēzus izaugtu. Jā, Sakri, tu arī minēji to, ka pāvests uzsver kā vienu no eh, svētā Jāzepa īpašībām, ka viņš ir drosmīgs. Kā varbūt mēs varam mācīties, kā mēs varam iegūt drosmi, eh, ņemot vērā to, ka ir daudzas situācijas, kas mūs var ļoti, ļoti biedēt un kur mēs eh, jūtamies drīzāk apjukuši nekā tādi, kas ir spējīgi pieņemt kaut kādu lēmumu. Kur svētais mhm. Jāzeps guva šo drosmi? Viņš drosmi guva pārsvarā jau šajos eh, sapņos, kad eh, viņš bija nu, tāds nobijies. Un eh, Dievs pie viņa steidzās caur sapņu palīdzību. Nu, mēs to varam pielīdzināt varbūt lūkšanai vairāk. Nu, bet citreiz arī saka, ka drosmi var iegūt tikai stājoties pretī kaut kādam pārbaudījumam. Un, arī skatīties, kā viss sanāk. Un, arī pārdzīvot varbūt nedrošību, jo nu, mēs esam cilvēki vāji, bet eh, stājoties pretī kaut kādai nedrošībai, bieži vien šī drosme atnāk pati par sevi. Tad vienkārši uzņemties atbildību un, un, un mesties tajā visā iekšā, lūdzot, protams, no, nu, Dieva palīdzību. Nu, ne? Nu, protams, nebūt arī pārgalvīgam tur jau hm, tādā ziņā. Jā. Bet ir, ir Jā, atgādinu klausītāju, ka šodien sarunājamies ar priesteri Mārtiņu Kārkli. Šoreiz saruna notiek ierakstā. Runājam par eh, svēto Jāzepu, par eh, svētā, eh, gatavojamies svētā Jāzepa svētkiem. Priesteri Mārtiņu, varbūt noslēdzot šo sarunu, ir gavēņa laiks, bet tāpat laikā ir nu, šī svētā Jāzepa diena. Tad jautājums, vai svētā Jāzepa svētki ir obligāti svinami svētki? Uh, Un, ja jā, tad vai ir obligāti jāiet uz baznīcu un kā mēs vispār pavadām šo svētku dienu? Nu jā, svētā jāzapa svētki ir obligāti svinamie visā katoliskajā baznīcā. Nu, cilvēkiem pienākums eh, šo svētku svinēt un eh, apmeklēt baznīcu dievkalpojumu. Un tas arī ļoti svarīgi ne jau tikai formāli izpildīt šo pienākumu, bet arī saprast, ka svētais jāzeps ir mūsu ģimeņu aizbildnis, visas baznīcas aizbildnis, kas arī daudz palīdz. Nu, protams, varam uzticēt šajā dienā visus arī, visas ģimenes svētajam jāzapam, lai viņš arī palīdz atrisināt arī tādas daudzās grūtības, kas, ko ģimenes piedzīvo. Nu, un es novēlu visiem steigties šajā dienā pie baznīcu, pie svētā jāzapa un pagodināt viņu un arī lūgt visu nepieciešamo, kas vajadzīgs ģimenēm. Jā, mēs varbūt varētu noslēgt šo raidījumu. Mēs gan vēl lūksimies šo novenu pēdējā novenas diena pirms svētā Jāzepa dienas. Bet varbūt, priestri Mārtiņ, mēs varētu kādu no tām lūkšanām, ko pāvests Francisks piedāvā lūgties, palūkties. Vai tev ir pieejama kāda no šīm lūkšanām latviski, vai man to labāk nolasīt? Lai man te tikai angliski ir skaidrs. Labi, tad es nolasīšu lūkšanu, kuru pavests Francisks saka, ka viņš jau vairāk kā 40 gadus pēc laudēm, tātad pēc rīta lūkšanas lūdzas šo lūkšanu svētajiem Jāzebam, kas aizgūti no kādas 19. gadsimta lūkšanu grāmatiņas. Godājamais patriarh, svētais Jāzep, kura varā ir darīt iespējamu to, kas neiespējams – steidzies man palīgā nemieru un grūtību brīžos, ņem savā aizsardzībā visas grūtās un nopietnās situācijas, kuras uzticu tev, lai tās laimīgi atrisinātos. Mans mīļais tēvs, tev es pilnībā uzticos, lai neviens nesaka, ka esmu piesaucis tevi veltīgi, jo kopā ar Jēzu un Mariju vari paveikt visu. Rādi man, ka tava labvēlība ir tikpat liela, cik tavs spēks. Āmen! Priester Mārtiņ, liels, liels paldies, ka tev bija laiks būt kopā ar mūsu klausītājiem. Šoreiz gan tikai ierakstā, cerams, ka kādreiz arī varēsim satikties tiešraidē, lai arī klausītāji varētu iesaistīties un eh, lai tev tad eh, arī priecīgi šie svētki. Nu, paldies! Un eh, paldies arī visiem paldies. mūsu, paldies arī visiem mūsu klausītājiem!